Tekasür Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri Öyle ki ziyaret edip saydınız kabirleri Ama iş öyle değil yakında bileceksiniz Hayır hayır iş öyle değil yakında bileceksiniz İş sizin bildiğiniz gibi değil Ne olurdu şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz.'' Yemin olsun o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine yemin olsun onu gözünüzle apaçık göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden kesinlikle sorguya çekileceksiniz.''